chapter 7. Kai periepete ha Jesus metatauta in te Galilea, ugar ethelen in te Judea peripatein, hoti edzetun auton ho Judaioi apoctenai. Ein de ingus he heorte ton Judaion he skena pegia, epon un pros auton hoi adelphoi autu metabethe in tuthen kai hupage eis tein judaian hina kai hoi mathetai su theo resosin ta erga ha poies udes gar in crypto ti poie kai zete autos in paresia enai e tauta poies phaneroson se auton to cosmo ude gar hoi adelphoi autu epistuon eis auton. Lege un autois ha Iesus, ha kairos ha emos upo parestin, ha de kairos ha humeteros pantate estin, hetoimos. U dunatai ha cosmos misen humas, eme de misei, hati ego marturo peri autu hoti ta urga autu paneura estin humes anabete eis tein heortein tautein ego upo anabino eis tein heortein tautein hoti ha kairos ha emos upo peplerotai tauta de epon autois emenen in te Galilea hos de anebesan hoi adelphoi autu, tate cae autos anebe es ten heorten, u faneros al hos encrypto. Hoi un judaioi et zeitun auton in te heorte, cae elegon, pu esten ekenos, cae gogudsmus polus peri autu ein in tois oclois hoi men elegon hoti agathos estin aloi elegon u alla plana ton oclon udes mentoi parresia ela le peri autu dia ton fabon ton judaion ede de tes heortes mesuses anebe ho iesus es ta hieron kai edidasken kai ethalmadzon hoi judaioi legontes pos hutos grammata oiden me mimathekos. Apokrythe un autois ha Jesus kai epen he eme didake uk estin eme alla tu pimpsantos me. Eantis thele ta thelema autu poiein gnostatai peri tes didakes poteron ec tu theu estin e ego ap emautu lalo. Ha af heautu lalon ten doxan ten idian zete. Ha de zeton ten doxan tu pemsantos auton, hutos alethes estin, kai adikia en auto uk estin.' U moses dedoken doken humin ton nomon kai oudes ex humon poie ton nomon te me zetete apoktenai apokrythe ha aklos kai epen daimonion ekes tis se zete apoktenai apokrythe Iesus kai epen autois hen ergon epoiesa kai pantes thamadzate. Dia tuta moses dedoken humin ten peritomen, uc hati ec tu moseos esten al ekton pateron, kai en sabato peritemnete anthropon. E peritomen lambanei anthropos in sabato, hina me luthe ha namos moseos e moi kolate hati holon anthropon hugie e poiesa in sabato me crinate kat opsen ala tin dikaian krisen crinate elegon un tinis ekton hierosulimiton uk hutos estin hon zetusen apoctenai? Cae ide, paresia la lei, cae uden auto legusen mepete alethos egnosan hoi arkontes hoti hutos esten alethos ha Christos. Ala tuton oidemen pothen esten ha de Christos hotan urcetai udes genoske pothen esten. Ecraxen un ento hiero didascon ha Jesus, cae legon ca me oidete, cae oidete pothen emi, cae ap emautu uc elelutha al esten alethinos ha pimpsas me hon humes uc oidete. Ego oida auton, hati par autu emi, kakenos me apestelen. Edzetun un auton piasai, kai udes epebalen ep auton ten kera, hati upo eleluthe he hora autu. Paloide ec tu oclu epistusan es auton, kai elegon hati ho Christos, hotan el thei, mete pleona semea tuton poiese hon hutos epoiesen ecusan hoi pharisaioi tu oklu gagudzontos peri autu tauta kai apestelan hupe retas hoi pharisaioi kai hoi archieres hina piasosen auton epen un ha jesus ete micron chronon meth humon emi, kai hupago pros ton pemsanta me. Zetesete me, kai uk hure sete, kai hopu emi ego, humes u dunasthe el thein. Epon un hoi judaioi, pros heautus, pu hutas mele por uestai, hoti hemes uk hure saman auton, hemes me eis diasporan ton helenon mele por iustai kai didascain tus helenas tis estin hutas hologos hon apen ze tesete me kai uc hyresete kai hapu emi ego humes meis u dunasve elthein in de te escate hemera te megale tes heortes, hesteke ho Jesus kai ekraxen legon eantis dipsa erkestho pros me kai pinato ha pistuon es eme kathos apen hegrafe patamoi ek tes koilias autu reususen hudetas zontas tuta de apen peri tu pneumatas hu emelon lambanein hoi pistuantes es auton upogar ein pnuma hagion hoti iesus udepo edoxaste poloi un ek tu oklu akousantes ton logon elegon hutos esten alethos ha prophetes alloi elegon hutos esten ha christos aloe elegon me gar ectes galilaeus ho christos urcatae uki he epen hoti ec tu spermatos david kai apo bethlehem tes comes hapu ein david ho christos urcatae skisma un ento oclo egenitor di auton tinnis de ethelon ex auton piasai auton al udes epebalen ep auton tas keras elthon un hoi hupe retai pros tus archieres kai pharisaeus kai epon autois e kenoi dia te uk e gagate auton apecrethesan hoi hupe retai ude pote hutos elalesen, anthropos hos hutos ha anthropos. Apecrithesan un autois hoi pharisaioi me cae humes peplaneste, me tis ecton arcanton epistiusen es auton, e ecton pharisaion, al ha oclos hutos ha me gnoscon ton nomon, epi cataratoi eisen. Lege Nicodemos pros autus, ha ilthon nuctas pros auton, heis on ex auton, me honamos hemon crine ton anthropon, ean me accuse par autu proteron, cae gno te poie, apecrethesan, cae epon autou me cae su, ectes Galileas e er unison kai ide hoti prophetes ectes Galileas uk ege gurtai kai apelthen hekastos es ton oikon autou